السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله <clears throat> صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala tunapokutana tena katika nasaha za Ramadhan tunapoendelea na somo ya mwezi mtukufu wa Ramadhan tuendelee kukumbushana machache na leo insha Allahu Taala tutakumbushana kuhusiana na sampuli za watu katika Ramadhan ili kila mmoja wetu ajirudie ajitazame na aone yeye angetaka kuwa katika kikundi kipi na kwa sasa yupo katika kikundi kipi kwani ulama rahimahumullah tabaraka wa taala kama alivyotaja Sheikh Salih asindi sindi hafidhahullah taala katika silsila yake Ramadhaniyat asema ya kuwa watu wamegawanyika katika vikundi vinne Kikundi cha kwanza cha, wacha watu katika mwezi wa Ramadhan qismun yadkhulu Ramadhan wa yakhruj wa huwa ala halihi. Kuna kikundi kimoja ambacho Ramadhani yaingia na yatoka na yeye hana hata habari. Yuko katika hali yake ambayo alikuwa kabla ya Ramadhan kama alikuwa akijivutavuta kuswali akiswali sala za faridha peke yake yeye atafanya vivyo hivyo hana any change katika mwezi mtukufu wa ramadhan Kikundi cha pili cha watu katika mwezi wa Ramadhan ni qismun yakthuru nawmuhu fi nahari Ramadhan wa yatulu sahruhu fi laylihi. Ni kikundi ambacho <clears throat> katika mchana wa Ramadhan usin, eh, kulala kwao hukithiri na katika usiku wa Ramadhan kukesha kwao ndo kwingi yani eh, usiku mtu anajishughulisha na mambo mbalimbali mbali. na aghalabu katika mambo ambayo yanaingia katika lahu imma ni mtu kuangalia msalsalat za movies mbalimbali mbali. au ni kucheza michezo tofauti tofauti keram ludo na kadhalika au ni katika mtu kuwa katika gumzo na wenzake mazungumzo marefu au shughuli zingine zozote ambazo kwamba zinamfanya huyu nja akeshe na kukesha kwake ikawa ni katika mambo ambayo hayazidishi katika thawabu yake ndio maana inapofika inapofika kabla ya suhur atalala na hata labda apitwe na salatu alfajr na alale mpaka dhuhuri au labda wengine kwa bahati waweze kuswali fajr na anapoanza safari yake ya usingizi huenda hata akapitwa na baadhi ya sala kwa hivyo inakuwa mtu ambaye hawajibiki katika mchana wa Ramadhan na hili ni jambo ambalo kwamba halifai mslamu kuwa nalo Kikundi cha tatu cha watu ni qismun mufarritun fil muhafadhati ala salah. Kuna kikundi ambacho kwamba eh, kime kime kimelegea katika kutekeleza faridha za sala. Ramadhani inapoingia hafadha alaiha. Ramadhani inapoingia anaanza kushikamana na swala. Juzi kuna ndugu yetu mmoja akiniuliza ako papa hapa Nairobi anauliza msikiti yamefungwa ama yako wazi hali ya kuwa msikiti alifungwa kabla ya ramadhani ni kuonesha ya kuwa kuna baadhi ya watu ambao hata walikuwa hawana habari kama watu hawaswali salatu jamaa msikitini hasa katika kaunti tano hizi zetu e, hapa Kenya. Kwa hivyo kuna kikundi cha pili ni watu ambao e, cha tatu ni watu ambao sala zao wanaziangalia tu ndani ya mwezi wa Ramadhan ibada zao wanashikamana nazo ndani ya mwezi wa Ramadhan wa idha kharaja Ramadhan na Ramadhan inapomalizika ada ala ma kana alayhi qabla Ramadhan anayarudia yale aliyokuwa akiyafanya kabla ya Ramadhan na hili ni sikitiko vile vile kwa sababu Mola wa Ramadhan ndiye Mola wa miezi yote kwa hivyo Muislamu anafaa kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika miezi yote ingawa anafaa kukithirisha juhudi katika mwezi wa Ramadhan kikundi cha misho cha watu ni qismun ala inayatin bisalati tilawati qabla Ramadhan ni kikundi ambacho wao hujitahidi kukisoma Qur'an na kusimamisha sala na ibada zingine kabla ya mwezi wa Ramadhan katika miezi yote na Ramadhan inapowadia izdada farhuhu bihi bihi furaha yake ina kithiri inaongezeka na uchangamfu wake katika ibada kama vile swala na usomaji wa Qur'an na mengine huwa inazidi na anaenjoy ile ibada anaenjoy ramadan kwa sababu anafanya ibada zaidi kwa hivyo hivi ndio vikundi vinne vya watu katika mwezi wa Ramadhan je mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walikuwa katika kikundi kipi أسامة بن القيم رحمه الله تعالى كتاب تاكتا زاد المعاد أسامة وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من من أنواع العبادات لكوا كتك وانغفواك عليه الصلاة والسلام كتكا ميزي ورمضان أنا كثير رشا كفانيا سمبول تفوت تفوت زعبادة anakithirisha ni kumaanisha kabla ya ramadhan tayari yupo ndani ya ibada wakana yukthiru fihi na miongoni mwa ibada ambazo alikuwa akikithirisha alayhi salatu wassalam ni as-sadaqa kutoa sadaqa kwa wingi wal ihsan na kufanya wema wa tilawatul Qur'an na kuisoma Qur'an was-salatu wadh-dhikr wal-i'tikaf na kuswali na kukithirisha kumtaja Allah na kukaa msikitini kwa faragha katika ibada wakana yakhussu ramadhan min al-ibadati bima la yakhussu yakhusu ghayruhu bihi min ash-shuhur na alikuwa akihusisha ramadhan akikithirisha katika ramadhan ibadat ambazo alikuwa hafanyi bidii kama hiyo nje ya nje ya ramadhan kwa hivyo ndugu zangu watu wako sampuli tofauti tofauti katika mwezi wa Ramadhan na Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuletea zawadi hii ya Ramadhan na tukahimizwa sisi siku zote kushindana katika mambo ya khairi basi tushindane katika mambo ya khairi katika mwezi huu wa Ramadhan na uh, awe kielelezo chema kwetu sisi mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa kujifananisha na yeye kwa kujizatiti na kujibidisha katika mwezi huu wa Ramadhan katika ibada mbalimbali tukiwa na nia ya kuwa ni training tunapata na hata ramadhani tutakuwa ni wenye kuendelea nayo ila an nalqa Allah tabaraka wa taala mpaka tutakapokutana na Allah subhanahu wa taala tunamwomba Allah subhanahu wa taala atujalie ni miongoni mwa watu kama hao ambao watajaliwa ni wale ambao wanakithirisha ibada nje ya ramadhan na wanazidisha juhudi ndani ya ramadhan Allahumma habib ilayna al-iman wazayyinhu fi qulubina wakarrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-'isyan waj'alna من الراشدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله